الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وخلانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani zimfikie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio faulu duniani na kesho akhira. Ndugu Waislamu, leo insha Allah katika khutba yetu ya Ijumaa ya leo insha Allah tutazungumzia baadhi za sifa miongoni masifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofaulu duniani na kesho akhira. Tukisema waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofaulu, tunakusudia ya kwamba wale ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akawataja sifa zao katika Qur'an, akasema watu ambao watasifika na sifa kama hizo ni watu ambao wamefaulu na kufaulu ni kule kuepusha na moto wa, Allah, wa moto wa jahannam na kuingiza peponi kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz, yule ambaye ataepushwa na moto wa Jahannam na akaingizwa peponi, basi huyu ndo aliyefaulu falaha na mafanikio ya ukweli. Kwa hivyo Allah akitujalia, insha Allah tutazungumzia na kutaja baadhi za sifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wamesifika na sifa ya kufaulu. Sisi pia wanaotunaosikiza Leo insha Allah tuzingatie, je, kila mtu katika sisi angalie, je, ako na sifa miongoni mwa hizo sifa ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofaulu? Ana sifa ngapi kati ya hizo sifa? Kama mtu ako na mbili tatu ama yote ako nayo, basi ahifadhi ile ambayo ako nayo, ajaribu kupata ile sifa ambaye hajafikia, afanye bidii katika kupata na kusifika na sifa miongoni mwa sifa ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofaulu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametaja, ametaja katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sifa mingi miongoni mwa sifa ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na akatoa amali yao, wanafanya amali gani hawa ambayo wamesifika na sifa ya kufaulu. Ni lazima inapasa muislamu azingatie kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ajue hiyo kufaulu imepatikana kupitia njia gani, na afate hiyo njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja aya mingi katika Qur'an, akamaliza na kusema ulaika humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala aya mingi anaanza na kumalizia ulaika humul muflihun, kwa hakika hao ambao watasifika na hizo sifa ni wale ambao wamefaulu na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika aya zingine Allah subhanahu wa ta'ala anamaliza aya kwa kusema la'allakum tuflihun ili mupate kufaulu au Allah subhanahu wa ta'ala vile vile aya zingine anaanza na kauli yake qad aflaha qad aflaha kwa hakika wamefaulu hizi ni baadhi za sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesifu nayo waja wake waliofaulu min a'zami sifatihim sifa iliyokubwa kabisa ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofaulu ni sihhatu imanihim ni usahihi wa imani yao imani yao haina upungufu haina dosari haina upungufu yoyote wa salamatu aqidatihim vile vile aqida yao iko salim haina upungufu yoyote iwe ni shirk iwe ni bid'a iwe ni aina yoyote ya kuharibu aqida ya mtu wa husni a'malihim vile vile miongoni masifa zao ni kutenda amali iliyo nzuri wa taqarrubihim ila Allah na wanajikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala hii ni sifa miongoni masifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofaulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul baqara aya ya pili hudan lilmuttaqin. Baada ya kutaja Qur'an, anasema hiyo kitabu cha Qur'an kwa hakika ni uongofu lilmuttaqin, kwa wachaji Mungu. Hawa wachaji Mungu ni kina nani? Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kubainisha na kutaja sifa zao, akasema alladhina yu'minuna bilghaib, ni wale ambaye wanaamini yale ambayo yamefichika kutokamana na wao, wanaamini yale ambayo hawaoni kwa macho zao tunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo lakini ilhali hatujaona Allah subhanahu wa ta'ala tunaamini ya kwamba kuna upe, kuna pepo tunaamini kwamba kuna moto tunaamini ya kwamba kuna adhabu al-qabr vile vile kunaamini ya kwamba kuna siku ya mwisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atahisabu ya watu na in kana khairan fa khairan yule ambaye ametenda mema atalipwa kulingamana na wema wake, na yule ambaye ametenda maovu atalipwa kutokamana na uh, maovu yake. Hiyo ni sifa miongoni mwa sifa ya waja wa Allah ambaye ni wachaji Mungu, wanaamini yaliyofichika kwa macho zao. Wayuqimuna sala, miongoni mwa sifa zao wanasimamisha sala, wanasali sala kwa wakati wake, wanasali sala kwa arkan na wajibati na kutekeleza vile ilivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na miongoni masifa zao wa mimma razaqnahum yunfiqun yale ambaye tumewaruzuku basi wanakuwa ni wenye kutoa walladhina yu'minuna bima unzila ilayka miongoni masifa zao ni wale ambaye wanaamini yale ambaye tumekuteremshia wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wama unzila min qablik na yale ambayo tumeteremshia manabii waliokuwa kabla yako, yale ambayo tumekuteremshia wewe wanaamini, ambaye ni Qur'an, wanaamini vile vile yale ambayo tumewateremshia wale waliokuwa kabla yao, wale manabii waliokuwa kabla yako hawakuwa ni wenye kutofautisha baina kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala la yufarriquna baina kitabin wa kitab, yani hawafarikishi baina ya kitabu na kitabu chingine, bali wanaamini kitabu chote Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameteremsha wa mimma wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun na vile vile miongoni masifa zao ni wale ambaye wanaamini ya kwamba kuna siku ya mwisho ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ataangalia kila moja aliyotenda na alipe kulingamana na aliyoifanya ulaika hao ambao watakuwa na hizo sifa hizo watasifika na hizo sifa ala hudan min rabbihim wako juu ya uongofu iliyokuwa iliyotoka kutoka Mola wao wa ulaika humul muflihun na hawa ndio waliofaulu kwa hivyo tukiangalia sifa ya kwanza kabisa miongoni masifa ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofaulu ni hizi sifa ambayo tumetaja katika hii ayat ya Qur'an kuamini Mwenyezi Mungu wa kuamini na kusimamisha sala kutoa zaka na kuamini vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasina kutofautisha baina yake hawa ndio waliofaulu wa min sifatihim na miongoni masifa ya waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala waliofaulu adhimu mahabbatihim linabii sallallahu alayhi wasallam ukubwa wa upendo wao kwa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanampenda mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wingi siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam anamuuliza Umar bin khattab illa illa ukhti. Anamuuliza Umar bin khattab radiyallahu anhu, unampenda Mwenyezi Mungu kiasi gani? Umar akaanza kubainisha, nampenda kuliko mali yangu nini mpaka mtume mpaka Umar akafikia kusema ya kwamba mimi nampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mali yangu na nafsi yangu. Hapa ndo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia upendo wako imekuwa ni imetimia. Kwa hivyo kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam inatangulizwa katika yani mapenzi yoyote ya aina yoyote ya nafsi, yani unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kumpenda uh, nafsi yako, unamtanguliza yani vile vitu ambayo Allah Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha, ame yani kushinda yale matamanio na ya nafsi yako ambayo inakuamrisha kwa hivyo miongoni masifa ya waja wa Allah waliofaulu ni kuwa wao wanapenda Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wingi, mahaba ambayo inapelekea wao na kumtukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumheshimu Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumfata Mtume sallallahu alayhi wasallam, waluzumi sabili na kujilazimisha na njia yake, sio kusema unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini njia ya mtume iko pande nyingine na wewe uko pande nyingine hiyo haitakuwa ni yenye kuitwa mahabba. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, wanasema mshairi. Yani unadai ya kwamba unapenda mtu na unamkhalifu, una kwa hakika yule ambaye anampenda huwa anakuwa ni mwenye kumfuata yule ambaye anampenda. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa kweli mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni mimi mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema hivyo. Wa min sifatihim tazkiyatuhum libawatinihim wa sarairihim, miongoni masifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia katika Qur'an ya kwamba wao wanatakaza nafsi zao yani batini yao moyo yao kama vile wanapotakaza yani wanapojifanya safi katika mwili yao vile vile wanafanya safi moyo yao kutokamana na kila ugonjwa kila aina ya ugonjwa ambaye inapatikana katika moyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema qad aflaha man tazakka kwa kweli amefaulu yule ambaye ametakaza nafsi yake waqala waqad aflaha man zakaha vile vile Allah anasema amefaulu yule ambaye ametakaza nafsi yake miongoni masifa ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wamefaulu ni tahqiquhum li taqwallah ni kuhakikisha eh, uchaji Mungu kuhakikisha kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ومجاهدتهم انفسهم لنيل الوسيله والقرب اليه na wanakuwa na ukubwa wanakuwa na mbio kwa ajili ya kupata uh, alqurb min Allah yani kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mtafute njia ya kumfikia pepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mfunupige na mupigane kwa ajili ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kufaulu kwa hivyo yani sababu ama sifa miongoni masifa ya waja wa Allah waliofaulu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuhakikisha uchaji Mungu wao min sifatihim inayatuhum bisalati muhafadhatan wa khushu'an wa bu'duhum 'anil lagwi miongoni masifa ya waja wa Allah waliofaulu ni ya kwamba wanakuwa ni wenye kuhifadhi sala zao kwa khushu' na kuwa na unyenyekevu katika sala zao wa bu'duhum 'anil vile vile wanakuwa mbali na yoyote mambo yoyote ambayo ni ya upuzi na kukaa katika sehemu ambaye hakuna maana hakuna mazungumzo isipokuwa mazungumzo ambayo ni ya wa adau lizaka vile vile wanakuwa ni wenye kutoa zaka almafruḍa ambayo imefaradishiwa wa hifdhuhum lifurujihim vile vile wanakuwa ni wenye kuhifadhi tupu zao bilbu'di 'anil fawahish kwa kuepuka kutokamana na fawahish na uchafu mbalimbali wa adauhum lilamanat miongoni masifa zao ni kutekeleza ahadi na amana wanapochukua amana na kuregesha amana kwa watu wake wa riayatuhum liluhudi na kulinda ahadi baada ya kuchukua ahadi wal mawathiq qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema qad aflaha almu'minun kwa hakika wamefaulu wale ambaye ni waumini waumini ni watu gani alladhina hum fi salatihim khashi'un ni wale ambao wanakuwa na unyenyekevu katika sala zao, walladhina hum anil lagwi mu'ridun, ni wale ambao kila aina ya upuzi wanakuwa mbali nao, wanakuwa na i'rab nayo. humul walladhina hum lizakati fa'ilun, ni wale ambao wanatekeleza uh, zaka na wanapo, wanatoa zaka kama inavyotakikana walladhina hum lifurujihim hafidhun ni wale ambao wanahifadhi furuji zao eh, tuku zao illa ala azwajihim isipokuwa kwa wanaume zao ama wake zao au ma malakat aymanuhum ama wale ambao wamemiliki mkono yao kutokamana na vijakazi fa innahum ghayru malumin kwa hakika hawa hawatakuwa ni wenye kulaumiwa faman ibtagha waraa dhalika faulaika humul aadun, na wale ambaye watafata njia isiyokuwa hiyo, hawa wamepita wamevuka mpaka. Walladhina hum liamanatihim wa ahdihim raun, ni wale ambaye wanahifadhi amana na ahadi vile vile. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, vile vile ni wale ambaye ni wa, wanahifadhi sala zao kwa wakati wake ulaika hawa ambao watakuwa ni wenye kusifika na hizo sifa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika hiyo aya humul warithun ndo warithi ambayo watarithi watarithi kitu gani alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun wanarithi jannatul firdaus janna iliyokuwa ya juu kabisa hum fiha khalidun, wanakuwa ni wenye kuishi katika hiyo janna milele. Min sifati almuflihin, miongoni mwa sifa ya waja wa Allah waliofaulu, dhikruhum lillahi jalla wa fi'alahu bilkathra, wanakuwa ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wakiwa na wakiwa katika barabara wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa katika nyumba zao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa katika sala wanakuwa ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa katika safari yani kila mahali wanakuwa ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wanakuwa ni wenye kumtaja Allah kwa wingi hii ni sifa miongoni masifa ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofaulu yadhkuruna Allah jalla wa ala dhikran kathira wanakuwa ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Qala ta'ala wadhkuru kathiran la'allakum tuflihun, tajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi ili mupate kufaulu. Min sifatihim, miongoni masifa يواجه الله سبحانه وتعالى ذكرهم لآلاء الله المتتالية ونعمه المتتالية وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى miongoni mwa sifa ya waja wa Allah ni kuwa wao ni wenye kutaja neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha nayo kwa mara, mara kwa mara neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa kwao wingi uh, Allah subhanahu wa ta'ala ametuenemesha na neema mingi anasema lau kama mtu atakuwa ni mwenye kuangalia neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake na aanze kuhesabu hata kuwa ni mwenye kumaliza wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah subhanahu wa ta'ala anasema uh, akitaja maneno ya Hud alayhi salam liqaumihi kwa watu wake fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun tajeni neema ya Allah juu yenu ili mupate kufaulu ayuha almu'minun miongoni mwa sifa ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofaulu tamyizuhum baina alhalali walharam wanakuwa ni wanakuwa na sifa ya kutofautisha baina ya halal na haram na mazuri na mabaya wattiqahuhum ma haramahu Allah na kujiepusha na yale ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha qala ta'ala qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون kwa hakika haitakuwa sawa yale ambaye ni mazuri na yale ambaye ni mabaya ambaye ni haramu walau a'jabaka kathratul khabith hata kama itakustajabi itakupendeza wingi wa yale ambaye ni mambo ya haramu tukiangalia uh, amwali haramu ni mingi Ukitaka kupata mali kwa njia isiyokuwa ya halali ni mingi, unaweza pata kwa urahisi. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ajabaka kathratul khabith, fattaqullah, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hizo riziki ambazo unazipata. Je, ni halali ama ni haram ya ulil albab, enyi watu ambayo wamepewa akili, enyi watu wa akili ili mupate kufaulu la'allakum tuflihun wa min sifatihim miongoni masifa ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofaulu bu'duhum 'anil makasib almuharrama wanajiepusha na mapato yote ambayo ni ya haramu wa bi khasatan arriba kwa hasa eh, arriba قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى akikataza watu waepuke na riba anasema ya ayuha alladhina amanu enyi mulaamini la taakulu riba adhaafan mudhaafa msile riba yani kuzidisha zaidi yani maradufu wattaqullaha na mche Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun ili mupate kufaulu miongoni mwa sifa ya waja wa Allah waliofaulu bu'duhum an kulli ma harama an kulli ma huwa min amali shaitan wanajiepusha na yoyote ambaye ni amali miongoni mwa amali ya shaitani wama yad'u ilayhi min alma'athim na amali yoyote ambaye shaitani inawaitia min ta'ati lilkhumur au almaisir yani kutokamana na mahamr yani pombe na maisir والإسقام أو غير ذلك من الفواحش نا قماري نا منجنزو ونقوى بالي نهزو أعمال أمباي شيطاني نويتيا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى نسيما أيني ملوامين وحكيكا خماري آه، خمر pombe na kamari na masanamu yani yale yoyote ambaye yanabudiwa kutoka pasina Allah ni rijsun min amali shaytan ni chafu yani ni miongoni maamali ya shetani fajitanibuhu epukeni na hizo vitu la'allakum tuflihun ili mupate kufaulu waja wa Allah miongoni ma sifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa tujue ya kwamba bawabatul falah yani milango ya kufaulu na madkhali yake ni at-taubatu ila Allah mtu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala min kulli khatia kutokamana na kila dhambi mtu kurudi na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila dhambi uliyofanya hii ni, eh, ni milango miongoni mwa milango ya kuingia katika kufaulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema watubu ila Allah jami'an ayuha mu'minuna la'allakum tuflihun, na mutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini mkiwa wote, la ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, ili mupate kufaulu. Asabru kulluhu faman la sabra lahu la qudrata lahu ala sabili muflih. Kwa hivyo yani kukuwa na mafanikio duniani na kesho akhera imefungamana ama iko katika kukuwa na subra katika mambo yote faman la sabra lahu la qudrata lahu ala sabili almafalah yule ambaye hana subra basi hana hawezi kuwa katika njia ya wale ambayo wamefaulu عباد الله والمجتمعات المسلمة من أجل أن تفلح لا بد لها فيها من حسبة يعني katika mujtama ili iwe ipatikane mafanikio na kufa, kufaulu lazima ipatikane katika umma hizba na amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar lazima uwe umma iwe ni yenye kuamrishana mema na kukatazana maovu mtu anaona mwenzake anafanya maovu haezi akamwacha katika hiyo maovu yake anakuwa ni mwenye kumkataza. Hiyo ni sababu miongoni mwa sababu ya kupata mafanikio ya dunia na akhira. Waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na iwe katika nyinyi watu ambaye watakuwa ni wenye kuamrishana mema na kukatazana maovu, wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika, basi wale ambao watasifika na hizo sifa humul muflihun, ndio waliofaulu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa waja wake waliofaulu duniani na kesho akhira atujalie ni miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an faman zuhzi 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz yule ambaye atakuwa ni mwenye kuhepushwa na moto na kuingizwa peponi ni yule ambaye amefaulu kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa hao ألا صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وخصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا واحفظ بلاد المسلمين واصلح اولادنا واولاد المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اخذل من خذل دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون